і шалено вимахуючи лижами та лопатками. Матрос прислухався і аж тепер почув невиразний звук. Жак Антуан схопив його за куртку обіруч мосьє, гелікоптер мосьє. Вони майнули до намету. Десь понад краєм айсберга тріщав гвинтами вертоліт, але за дрібним снігом нічого не було видно. Матрос облив гасом порожній ящик і підпалив угору шугнуло полум'я з чорним димом. Та гуркіт вертольота слабшав і слабшав, і нарешті зовсім затих. Знявся легенький вітер, скоро потемнішало, і пішов справжній сніг. Усі пригнічено мовчали, мовчки вичистили яму і поставили другий намет. І доки Жак Антуан з Булатом огледілися, туди напхалося восьмеро душ. Навіть Дон Фернандо зрадив начальника. Як не щастить, то це вже надовго. Спробував пожартувати француз, та жарти його не мали успіху, і він поплентався у старий намет. Хмари облягли небо, ішов сніг, вітер ганяв шпарки поземок, і гелікоптера в таку погоду вже ніхто не ждав. Турбалон до пізньої ночі не кидав трубку. Потім її взяв матрос, а Жак Антуан аж на світанку. Коли кружечок над центральною підпорою засірів, почав термосити Булата. Мосьє, мосьє, прокиньтеся ж хай вам. У трубці чути звуки. Булат на силу струсив із себе сон. Щойно він побував у Найробі, і відчуття пекучого нігерійського сонця та тропічної задухи тривало ще кілька секунд аж поки він вистромив голову з мішка і вдихнув холодного повітря. Вкрита паморозю змійка застібки різнула його по теплій щоці. Це було так само неприємно, як і відчуття тропічної задухи у вісні. Хтось наче розмовляє в трубці, повернув його до тями француз, тільки не може нічого второпати. Булат скинув капюшон. Узяв трубку і прислухався. Капюшон сповзав йому на ніс. Куртка лежала в головах зібгана. Булат од однапруження роззявив рота і притих. У трубці аритмічно попискувало. Ледь чутну морзянку забивали хвилі радіоперешкод. Це і справді нагадувало людську мову, але індикатор не горів. Сигнали для нього були надто слабенькі. Булат хрипким від сну і хвилювання голосом запитав у нас мерзянки ніхто не знає. Знає є доктор. Француз одверто глузував із його запитання. Воно здавалося і справді дурним. Шукати якихось конкретних знань серед людей невизначеного фаху. Булат ліг, не кладучи трубки. Уже заглухли навіть свилі перешкод. Магнітна буря тривала далі. Десь недалеко проквилив птах. Певно, навідався вчорашній поморник. Жак Антон сказав, я знаю тільки три літери морзянки. Рятуйте наші душі. СОС. Якщо ті звуки проникли навіть крізь магнітну бурю, подумав матрос. Їх передають з дуже близької відстані. Невже Криголам десь тут? Це було надто сміливе і трохи провокаційне припущення, і Булат не мав права породжувати марних надій. На захід від шельфового льодовика Белінсгаузена розташовано кілька наукових полярних станцій. Ті сигнали могли належати будь-якій з них. На захід майже вголос повторив Булат. А може, нас уже давно несе на схід чи на північ? Компас теж барахлить, і ми навіть не знаємо, куди нас женуть вітри. Життя було на півночі, але між ним і купкою заблуканих журналістів проліг океан тисячі миль мертвого простору. Так проминула тривожна ніч. Хурделиця не припинилася і вранці, вітер просто валив з ніг.